Bieži vien e, sanāk kaut kāda konflikta starp vīru un sievu. Un man kaut kā liekas, ka vienmēr sieva izraisa. Un ka man vienmēr pirmajam ir <laughs> jāatvainojas. Ne par ko, jā. Ja? Bet nu, Dieva vārds iedrošina, ka tas ir gudri. <laughs> Tāpēc mums liekas, ka tas otrs ir visvainīgākais. Un gaidīšu, kamēr viņš spērs pirmo soli. Gudrāk ir spērt pašam pirmo soli. Vīrs dara sev godu, izvairīdamies no bāšanās. Tie, kas pastāvīgi rājas, ar vienu ir nejēgas. Tā kā mums liekas, ka mums ir pārnodarīts, tad 20, 22 ir nesaki, es atriepšu ļaunu, cerēju uz to kungu, viņš tev palīdzēs. Tātad, ja kāds mums izdara ļaunu, ja nesteigsimies izdarīt viņam vēl sliktāk, ja mēs cerēsim uz to kungu tā vietā, lai darītu pāri, tad viņš apsolīs, ka viņš mums palīdzēs. Ja? Tā tad izvairamies no strīdiem uh, un, un ceram uz to kungu, nevis atriebjam ļaunu. Ja? Amen. Tā esiet iedrošināti, man tas paši ļoti uzmanā. <laughs> Tagad jāsāk praktizēt. Atver kungs manu sirdī, atari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu atver, kungs, manu sirdī. Atarī acis man, kungs, lai redzu tevi. Lai redzu tevi. Redzu tevi augstībā. Gaismā tavas godības tronī dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais, lai redzu Tevi augstībā. Gaismā Tavas godības tronī, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Ļauj redzēt tevi. Svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Halleluja! Svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēviņš. Aleluja, Dieva gods laiks kā. Jēzus Kristus ir mūsu tronis Dievs. Paliek mūsu situācijā tu esi, šajā rītā tas, ko tu vari lūgt Dievam, ir, lai nāk Tavu valstību, Tavs prāts, lai notiek mūsu dzīvēs. Tāpēc kopā dziedāsim vēlreiz, lai nāk Tavu valstību. Lai atnāk Tavā valstībā. Kā lūkšana tā ir mūsu. Tavs prāts, lai notiek tavs prāts, lai notiek, lai atnāk tava valstībā. Halleluja! Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, jā, kungs Jēzu, lai atnāk tava valstībā. Platz. Tev, Dievs. Kungs, šeit, šajā vietā, Dievs, ir cilvēki, kas vēlās, Dievs, lai Tavs prāts notiek, kungs. Mēs vēlamies, Dievs, un mēs aicinam, Dievs, lai Tavs prāts notiek mūsu dzīvēs, Dievs. Kungs, varbūt mēs nesaprotam, Dievs, bet mēs vēlamies, Dievs, un mēs ticam, Dievs, mēs uzticamies tam, Dievs, ka Tu esi labs, Dievs. Tu esi labs, Dievs. Kungs, mēs varam lūgt, Dievs, lai Tavs prāts notiek, Dievs lai Tava griba piepildās, Dievs, šajā vietā, kungs, mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs. Halleluja, Dievs! Mūsu acis ceļās uz Tevis, Dievs. Tu esi mūsu cerība, Tu esi mūsu prieks, Tu esi mums, kungs, viss, Jēzu. Halleluja! tiešām novērtē. Par pieskārienu tavu, par pieskārienu tavu, es pasakos. Par dziedināšanu tavu, es priecājos. pestītājs. Slavēts ir mans kungs, mans pestīgs. krustā nāve Golgātā ir dārgi maksātā. Un žālistība, man žālistība dāvātā bez pašana die. Debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu vārdu. Un, e, kungs, pateicos, ka, tavs, ka Tu esi nomodā par savu vārdu. Es pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka Tev rūp katrs viens, kas e, šorīt ir šeit. Protams, arī tie, kas nav Tev rūp. Es Tev pateicos, ka Tu esi tik liels, ka e, Tev ir padomā kaut kas priekš katra viena. Slavu tev, gods un pateicība par to. Un, kungs, tad, lai tavs vārds darbojās pie mūsu sirdīm, dvēselēm un miesām. Kungs, es tev lūdzu, atnes caur savu vārdu un garu taisnošanu, ticību, cerību, mīlestību gan katram vienam, kas ir šeit, gan arī viņam. Jēzus vārdā. Amen. Uh, mums bija brīnišķīga pirmā dziesma. Visas dziesmas bija brīnišķīgas, bet tā pirmā tā īpašāk sakrit ar um, šīs dienas apskatāmo tēmu. Un, uh, tur bija tā, atver kungs uh, manu sirdi, lai, lai redzu. Un šīs dienas tāds temats ir redzēt. Redzēt, saprast, būt lietas kursā par to, kāds ir Dievs, ko viņš ir izdarījis jau un ko viņš grib darīt. Un es tev pateikšu vienu noslēpumu iesākumā, kur tu jau varbūt zini. Dievs ir tik liels, tu dzirdi? Dievs ir tik liels, ka viņam pietiek vietas un domas par katru vienu no jums. Tu dzirdi? Tev ir bijis tā, ka tu atnāc kaut ko klausies, vai tu atrodies kaut kur, un tu jūties neiederīgs. Tev ir bijis tā? Mm, es esmu eksperts šajā jautājumā, izjūtu jautājumā. Un tev ir bijis tā, ka tu domā, nu, tai zāles daļai tas vēl varētu strādāt, bet man jau nekad. Nu, pa zāli, jā, bet citiem tas strādā, bet man jau nē. Ir tevā bijis? Nu, jā. Ja? un tad ir aizvainojums, <laughs> un tad ir skaudība, un tad negribās būt kopā un tā tālāk. Es to pateikšu vienu noslēpumu. Tie ir meli. Dievs ir tik liels, ka viņam rūp ir mazs, ir liels. Ja? Dzirdi, kurš šeit ir mazs? <laughs> Labi, <laughs> mazs šodien uh, slavēšanas laikā notiek kaut kas vienkārši fantastisks. Pie Matijas pieskrēja viņa jaunākā meita. Un, uh, vien, es nevarētu paprasīt lieliskāku ilustrāciju. Un jūs zināt, mēs varējām, kur ir draudzes kārtībnieki? Metaties uz tām trepēm, lai tas bērns netiek pie tā tēva, lai netraucē slavēšanu. <laughs> ja? Bet slavu Dievam! Nekas tāds nenotika. Eņģelis aizlidoja, pielidoja klāt. Ko viņš meklēja? Viņš uz īsu mirkli gribēja pieskarties tētim. Tā bija. Viņš pieskārās tas eņģelīts, saņēma, ko gribēja, un aizlidoja prom. Šodienas temats ir par to, mēs arī Tāvu pieskārienu es meklēju. Viss, kas dzīvē vajadzīgs, pareizai kungs, tačs, ja? pieskāriens. Tā ir bērnība, mīļa. <laughs> Jūs redzat, eņģelis atlido, izkausē visiem sirds, tēvs, saļīmst, ja? <laughs> labi, ka vēl akordu noturē. Nu, nevarētu prasīt neko jaukāk. A mums reizēm ir tāpatās. Ar mums reizēm ir tāpatās. Oh, <gasps> Dievs, es gribu tavu pieskārienu. 92. gads. Kungs pieskaries man 96. gads kungs, atkal man pieskaries kā 92. 2004. gads. Ja? Kungs, pieskaries man 2013. gada jaungads. Ja? Un pieskaries, pieskaries, pieskaries, un eņģēlis tiks piespurts un aiziet. Ja? Tikai viena bēda. Tam tēvam, kas tur stāvēja priekšā Matīsam, tēvam Matīsam, Viņam jau plā, kaut kādi plāni sirdī ir par to mazo eņģelīti, vai ne? Iedomājies, 2030. gadā <laughs> divi tavi mazie eņģeļi pieskrien tev klāt. Tēti, es tikai uz īsu mirkli, <laughs> man vajag tavu pieskārienu, un pēc tam ar kleitām un tām feju noiņām spēlējās tālāk. Ja? Tas būtu diezgan dīvaini, bet ar ticīgiem tā gadās. Ja? Un... Debes Tēvs grib, ka mēs augam. Un uh, Dievs saka šādus vārdus. Dievs saka šādus vārdus. Tā saka tas kungs. Jūs ziniet, šī frāze, tā saka tas kungs, Bībelē esot apmēram 2000 reizes. Ja? Tā saka tas kungs. Tas ir tāds uzsvars, lai uzliktu virsū. Tā saka tas kungs. Es neesmu Dievs, kas redz tikai tuvumā, bet arī kas ir tālumā. Un es tev mācu to, kas tev ir par svētību un par labu. Mums, piemēram, ir divi jauniešu pārstāvi no Liepājas. Es ar viņiem varu. Ar jums es nezinu, vai es tā varu, bet ar viņiem varu. Un viņiem Dievs māca gudrības, kas viņiem stāvēs dzīves ceļā. Viņi tajā brīdī domā par prēņiku ja? vai par cepumu. <laughs> par ko vēl, vēl kaut ko urķējās tur ļoti. Viņi domā, ka uz viņiem tas neatiecās pat labāk. Bet kā, ko Dievs cenšas pateikt? Man bija tāds, tā, tāds redzējums. Iedomājieties lielu, plašu lauku. Ja? Milzīgi plašu lauku. Un uh, lauks ir ar ielējām, un lauks ir ar pakalniem. Un tur ir upītes, un tur ir purvainas vietas, un tur ir celtnes, un tur ir krūmi, un tur ir slēpņi, un tur ir oāzes un atpūtas. Nu, viss kaut kas milzīgs, milzīgs lauks. Nu, cik tad cilvēks no sava auguma redz? Nu, cik viņš redz? Ja? ja tas paugurs ir tāds, tad viņš redz tik, cik līdz pauguram, rokas stiepiens. Ja tur ir līdzenums, tad viņš redz kāds 5 kilometrus. Ja? Uh, Iedomājieties, ka tava dzīve uh, ir tāds lauks ar dažādiem šķēršļiem vai notikumiem. Un tas kungs no augšienes redz. Tas kungs no augšienes redz. Tas kungs no augšienes redz, kas tev gaida priekšā. Tu dzirdi? Un rakstos stāv rakstīts, ka tas kungs ir tāds kungs, kas brīdina ikdienas. Viņš brīdina, viņš māca, viņš informē, un vēl kas ir vislabākais, ka viņš kā tēvs grib iet kopā. Ja? Cilvēka problēma, es, es sēdēju vienā vakarā ar šitiem te, viņi bija vairāk. Bet šie divi pārstāvi ir kā uzskats materiāls. Jā, jums ir liels gods šodien. Sēdētais <laughs> mugurā. Un uh, ka jums daudz notikumu ir priekšā. O, tad, tad nu, baigais redzētājs. Jā, bet es redzu, jā. Kas, kas ar mani notiksies? Es saku, tev būs ļoti daudz kārdinājumu dzīvē. O, jā. Viņš gribēja dzirdēt, ka viņš būs miljonārs vai prezidents. Jā. Es atvainojos, es redzu tik, cik es redzu. Jā. Es redzu, ka tev ļoti daudz labas lietas ir priekšā. Bet es redzu, ka Un viens saka tagad, tu redz, ka arī ļoti daudz sliktas lietas man priekšā. Es teicu, nē. Es redzu, ka tevi mēģinās ievest ļoti daudz sliktās lietās. Jūs jūtat atšķirību. Ar tevi tas pats. Un Dievs tev tagad dod vārdu. Dievs tev tagad dod vārdu. Tikai tavu problēma ir, zini, kāda? Kāda bērniem ir problēma? un arī pieaugušiem bērniem, viņiem liekas, ja pat labam šodien man tas neskar, tā tad man tas nav aktuāli. Un tu palaidi to, ko Dievs tev pravietiski, tā kā viņš saka, es redzu tavā priekšā ieplaku, un es redzu slēpeni, un es redzu tur tādu torni. Ja tu ies pa šo taku, tad tajā dienā, kad tu tur turpinās iet pa šo taku. Es redzu, ka vienu dienu jūs krustosieties ar to torni, kurš bruks, uzkritīs un nospiedīs tev. Tāpēc es tev šodien tā saku, ej pa to taku, kas ir pa labi, nevis kas ir pa kreisi. Ja? Un ļoti bieži cilvēkiem ir tā, viņi nesadzird to, vai sadzird, bet netur acis priekšā. Un tad viņi iet pa kreiso taku, un tajā dienā, kad nokrīt torns un nospiež viņus vai kādus viņiem apkārt, ir jautājumi, kam? Dievam. Kungs, kāpēc tu to pieļāvi? Un Dievs saka, tagad, vai tad es tev nebrīdināju? Vai tad es uz tevi nerunāju? Kam ausis, lai dzird? Tā ir bērnam arī ir tāda problēma. Ot, ot es paskatos uz viņiem. Es, es jūs redzu kā liels vīrs jau. Ja? Un es redzu, ka Dievam ir mega lietas priekš jums padomā. Bet ja jūs viņu neņemsiet pierē, jūs paliksiet tā kā bērni, tā kā pusauģi un aiziesiet pa kreiso taku. Bet Dievs grib, lai jūs iet pa labotā. Saprotiet? Izvēli un brīvo gribu neviens vēl nav atcēlis. Un tad, kad nonāk tajā dzīves ieplakā vai kalna galā, un kaut kas notiek, nevajag vainot Dievu. Tas kungs ir tāds, kas brīdina ikdienas. Uh, Jeremijas uh, pirmā nodaļa, tur ir fantastiska rakstvieta. Klausies vēl vienu noslēpumu. <laughs> es ticu, ka Dievs ir tik liels. Tu dzirdi? Es ticu, ka Dievs ir tik liels, vai tu esi mazs vai liels, ka Dievam priekš katra viena ir kaut kas šodien. Tu dzirdi? Iepliķē sev, pamosties. Tāpēc, kad man Bībele saka tā, bez tēva ziņas tev mats nenokrīt no galvas. Vai tu to pieņem, vai tu to nē, bez tēva ziņas tev mats nenokrīt no galvas. Un jūs zināt, man aizkustinošo stāstu, ka dievam, tēvam ir laiks piedalīties zvirbuļu bērēs. Atcerieties? Jā, atcerieties? Neatcerieties? Jūs ziniet, ir tāda rakstvieta. Jums ir jāsaprot, kāds ir tēvs. Mums, mums, ir jā, mums ir jāatgādina, kāds ir tēvs, Dievs tēvs. Tā raksturvieta ir šāda. Bez tēva ziņas vai divu zirbuļu nepārdod par vienu ar tavu. Ja? Pareizi. Un es jums saku, tas arī nenotiek bez tēva ziņas. Vai arī, kas virbulīts nekrīt. Un tā kāds šo pāntu aizkustinošu pateica, ka Dievam tēvam ir laiks, lai piedalītos zvirbuļu bērēs. Nokritiet no savus gadus tagad, un drusciņi kā bērni. Kurš ir apglabājis kādu zirbulīti vai dzīvnieciņu savā bērnībā? Vai vabolīti vai ķūski, ja? <laughs> Slavu Dievam! Es arī esmu. Daži no, viņ, daži no viņiem aizgāja no manas rokas bojā, bet šie grēki man ir piedot. Ja? Un, eh, kurš no jums ir svinīgi izvadīšana taisījis ar ritīgu bērnu? Amen? Kas tā dara? Bērni. Kas vēl tā dara? Debes tēvs. Laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder debesu valstīm. Nākamreiz, kad redzēsiet beigt zirbuli, vai tev ir bērni vai nav? paņemiet un pasakiet, paklausies debes tēvam, šis, šī radība rūp, mēs viņu apglabāsim pienācīgi. Izdara kaut ko tādu, atgriezies bērnībā. Un Jēzus, es nepabeidzu par to Matīs sākumā, nu, par to notikumu, kas te bija slavēšanā. Jūs atcerieties, <laughs> kad ir trīs rakstvietas Bībelē, katrā no evaņģēlijiem, kur atveda mazus bērniņus pie Jēzus Kristus. Tur ir rakstīts, nu, bērniņus, ja? Angliski ir rakstīts little children. Nu, es nezinu, cik ir little children, bet es pieņemu 2, 3, 4 gadi. Ja? Nu, es tā pieņemu, varbūt 5 gadnieki arī. Un ko gudrie pārgudrie cilvēki teica? Nu, netraucējiet mācītājiem. Un Jēzus vienā no tām trim rakstietām ir pateikts, Jēzus sadusmojās un teica, laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder debesu valstība. Amen? Amen. Esi kā bērns. Esi kā bērns. Un piederēs tev debesu valstība un varēs kopā ar to kungu zvirbuli apglabāt. Ja? ja viņam ir laiks zvirbuļu bērēm, kas tad es tāds esmu? Okay? Pasaka, pa ko viņš runā? Par zvirbuļiem? Es runāju par tēvu sirdi. Es runāju, ka tavu, katram, katram vienam ir kaut kāda lieta, kas viņu nospiež. Vai, vai maisās pa galvu. Ir tā? Un visticamāk tādas ir vairākas. Amen? Nu, tev nospiež tas, cik tev mati izkrita šorīt. Kur nospiež, cik viņam? Nu, labi, labi, es saprotu, delikāts temats. <laughs> Man, vairumam es ticu, ka nenospiež. <laughs> Ja. Tad, kad atnāks tā, kad tādi trīs pēdējie mati, <laughs> ja. šodien es svinīgi jums paziņoju, ka man pēdējie trīs mati ir. Bet tēvs zina, a tēvu uztrauc. Dzirdi? A debes tēvu uztrauc. Kurš ir rūpīgāks, tu vai debes tēvs? Tēvs? Tāds ir Dievs. Un Dievs saka, esiet līdzīgi man. Pauli, <laughs> paga, paga, paga, paga. Tu gribi teikt, ka man jāsāk uztraukties par saviem matiem? <laughs> Nē, tos debes tēvs jāskaita, bet, bet zini viņa sirdi. Uh, Jeremijas pirmā nodaļa. Fantastiski rakstvieta. Es pat nezinu, vai es viņu mācīšu jums nodot viņu, bet nu, pirmā nodaļa Jeremijas 11. līdz 12. pāns. Atkal nāca pār man tā kunga vārds. Kas man sacīja? Ko tu redzi, Jeremija? Baigais vārds, ne? Tad no kunga vārds. Un šis vārds ir, ko tu, ko tu redzi, Jeremija? <laughs> Es domāju, ka būs kaut kāds apakaliptisks vārds, bet ko tu redz, Jeremija? Un es atbildēju, Jeremija, es redzu mostošos mandeļkoku zaru ar ziediem. Tad tas kungs sacīja uz mani, tu redzēji pareizi. Dzirdi? Mums ir jāredz lietas, ko Dievs rāda, bet viņas ir jāredz pareizi. Dzirdi? Es arī, jūs ziniet, citreiz ir cilvēkiem ir redzējumi. Jeremija bija kas? Pravietis. Un, un ko tad viņš redzēja? Viņam nu, bija atklātā vīzija vai kaut kāda tur, jā, viss. Vairums cilvēku, kurus zinu, ticīgie, grib vīzijas redzēt. Nu, man tā liekas. Kurš grib redzēt vīziju? Grib? Vairums nē, <laughs> puse. <laughs> un tad tu redz vīziju, un ko tu redzi? Piemēram, tu redzi katlu, kas vārās, ja? tur tālāk Jeremija. Nu, un tad tu svētdien izēji priekšā, draudzē ir liecība laiks, un, un tev prasa, un tu saki, man bija vīzija, man bija vīzija. Un viņš saka, nu, stāsta savu vīziju. Es redzēju verdošu, burbuļojošu katlu. Vairums cilvēku saka, man, nu, tā tā vīzija. Es šorīt to redzēju mājās uz plīts, vārot olas. Ja. Tev ir Tev ir jāsaprot, ko tu redzēji. Amen? Tev ir jāredz, ko tu redzēji. Jeb, ka Jēzus stāst līdzību par kaut kādiem putniem, par sinepi graudiņiem, par mīklām, par sievām. Nu un kas? Nu, ko tas izsaka? Jums ir dots zināt debesu valstības noslēpums. Ah. Un viņš saka, tu pareizi redzēji. Un Te ebreju valodā iznāk baigi interesantā vārdu spēle. Eh, e, es nepretendēju, ka man ir pareizi izruna, bet es jums pateikšu, kā Dievs ar Jeremiju tur runā ebreju valodā. Tur ir tā, e, ebreju valodā eh, mandeļkoks ir saked, saked. Nu, tā viņš saucās. Un būt nomodā vai uzraudzīt nozīmē soked. Viens burts tikai. Un skaties, kāda vārda spēle tur sanāk. Jeremija, ko tu tur redzi? Un Jeremija saka, es redzu saked, mostošos mandeļu koku. Ja? Dievs viņam redzējumā rāda mostošos, plaukstošu mandeļu koku. Un, un Dievs viņam saka, tu pareizi esi redzējis, jo es esmu soked. Nu, interesanti. Pras, kā man tas palīdz? Palīdzēs. Skaties, Dievs ir nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. Klausies, Dievs ir nomodā par savu vārdu. Ne par manu, ne par tavu, bet Dievs ir nomodā par savu vārdu. Mums nav jāuztraucās par to, vai Dievs piepildīs savu vārdu. Kāds lūdzu pasakā, amen. Jūs ziniet to dziesmu, viss piepildīsies, ko apsolījis viņš, viņš Izrēlā vārenais. Zinat to dziesmu, jā? Ja? Viss piepildīsies. Viss. Un arī piepildīsies tas, ko Dievs ir sen uz priekšu pateicis. Un, un Dievs saka, es esmu nomodā par savu vārdu. Ko, ko viņš parādīja? Viņš Jeremijam parādīja, ka tur mandeļkoks zied un nozīme šim ziedošam mandeļkokam bija, ka Dievs ir nomodā par savu vārdu, lai liktu tam piepildīties. Un skaties, kā tas notiek. Mums ir jāsaredz, ko Dievs mums rāda. Ja? Mums ir jāsaredz tas. Tas nav tik vienkārši vienmēr. Ja? Ir kaut kādas lietas, kuras var iznākt cilvēks šeit priekšā un palīdzēt. Kaut kāds. Amen? Bet ziniet, kvēlāko vēlmi jums ir svaidījums no svētā, kas var atklāt jums lietas. Kad nāks svētais gars, viņš jums mācīs par kādām lietām, par nākamajām lietām. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir Dievs, kas redz tālumā. Es neredzu. Es redzu, ka man šodien nav. Bet Dievs redz lietas, kas ir nākotnē. Ticība ir kas? Stipra paļāvība par to, kas ir neredzams, pārliecība, kas vēl stāv priekšā. A, Dievs jau redz, jā, viņš redz, ka viņš ir nevis guļošs jauneklis pirmajā rindā, kas knābā tagad. Jā, jā, pa tevi. Bet viņš redz, ka šis ir spēcīgs tā kunga varonis. Šodien viņš knābā un miega ciet, un vēsts ciet viļņiem pāri, <laughs> un kāda aizskar viņu. Ja? Bet Dievs redz, es tevi redzu kā varoni, bet tev jāpiestrādā pie tā, tev jāieklausās manā vārdā. Kā tas notiek? Skaties, uh, Iesais 34.11. Iesais 34.11. Uh, fantastiski rakstvieta. Uh, ir 34, 16. Jā, 34, 16. Dievs tev saka tā, dzirdi? Dievs tev saka, pasit sev kaut kur vai iekšēji un saka, Dievs man saka tā. Droši. Dievs man saka tā. Dievs man saka tā. Meklējiet tā kunga grāmatā un lasiet, tur nekā netrūks no sacītā, jo tā kunga mute pavēlēja un viņa gars to veicis. Ja? Tā kunga mute pasaka, viņš ir nomodā par savu vārdu, un tas, kas to veic, ir kunga gars. Kas jādara man un tev? Tur pirmais vārds, tāds latvisks foršs vārds uz M sākās. Meklējiet. Saka, man ir jāmeklē. Man ir jāmeklē, saki. Pasaki, man ir jāmeklē. Jūs, jūs gaidāt, oh, ok, šo, šorīt būs kaut kāds milzīgs vārds, atklāsums grāmat. Ko tu redzi tur, tai pantā? Es varu nosaukt tavu. Ko tu redzi, Jeremija? Un tu vari pateikt, es redzu, ka man ir jāmeklē. Tur ir divas atklāsmes. Man un ir jāmeklē. Kāpēc? Jums ir, do, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet man ir pabeidzēt jāmeklē. Jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet man ir, sakiet pa sevi, nu, citādi es te bakstu sev, ja? man ir jāmeklē. Skaties, jums ir dots, bet tev ir jāmeklē. Saka, jums ir dots, bet man ir jāmeklē. Tas, ka jums ir dots, ir tikai 50% panākumu. Tu dzirdi? Otra 50% ir man ir jāmeklē. Kas meklē, tas atrod, dzirdi? Skaties, skaties, mazais bērns. Tip, tip, tip, tip, tip, tip. Tēvs, es gribu tavu pieskārienu. O, es gribu slavēšanu, amen. Nu, slavēšanas laikā, fantastiski. Slavēšana parasti ir foršs mirklis, pārsvarā foršs, brīnišķīgs. Nu, tā tam vajadzētu būt. Reizēm jau slavēšanas ir dažādas, bet šorīt bija fantastiski. Ja? Un slavēšana vispār ir brīnišķīga lieta. Ir labi teikt to kungu, un tad viss sanāk. Draudz sanāk, mazāks, lielāks bērns. Oh, kungs, es gribu tavu pieskārienu. Un tad tip, tip, tip, tip, tip, pa durvīm ārā līdz nākamajai slavēšanai. Amen? Kas notiek nākamā slavēšanā? Tip, tip, tip, tip, tip. Pieskarās, tip, tip, tip, tip, tip ārā. Ja? Un tā es pasaku, pa, es tev pāris noslēpumus gribēju atklāt. Pieskārienu tālu, kungs, es meklēju. Ja? Tā ir baigā bērnība. Debes tēvs tev saka, Es gribu, lai tu audz. Es gribu, lai tu audz. Es nesaku, ka mēs visi tā uzvedamies, bet Dievs saka, man ir lielākas lietas priekš tevis. Nepaliec pie tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. Man jums ir darbiņš darāms. Jums ir dots, bet mums ir jāmeklē. Amen? Pasakiet lūdzu visi kopā. Mums ir dots, bet mums ir jāmeklē. Ja viss būtu tik vienkārši. Jūs zināt, ir tāda raksturieta. <laughs> ir tāda raksturieta. Dieva gods ir kādu lietu apslēpt, un var kāds pabeigt šo pantu. Bet ķēniņš gods to atrast. Kas jūs esat? Ķēnišķīgi priesteri. Meklēšana rakšana, klauvēšana, lūkšana neviens vēl nav atcēlis. Tu dzirdi? Kāpēc man neiet? Tāpēc, kad nerok, tāpēc, ka nemeklē. Nav taisnība, es meklēju un es roku. Es atceros, kā es pirmos gadus, nu, es nezinu, vai tev tā ir gājis, iet lūkšana kambarī. Un man teica tā, tu paliec lūkšanā, kamēr Dievs tev atbild. Es teicu, cik ilgi? Viņš saka, nezinu, man paiet tur tik un tik minūtes, un vienam pieci minūtes, un viens saka, tev par divām stundām, un tad tu saklausies visas tās gudrības, un tu domā, ak, kungs, kā es to visu izturēšu. Un man bija tā, es, ieju, es tāds pēc dabas neesmu pacietīgs cilvēks. Es ielūkšu lūkšanā kambarī, aiztaisu durvis ciet, nu, tā kā stāv rakstīts. Nokrīt uz ceļiem, un pēc vienas minūtes un 30 sekundēm man vairs nav ko lūgt. <laughs> Un tad trīs minūtes nostāv uz ceļa. <laughs> Kungs, to šodien ar mani nerunā. Nu, tad dzīvošu kā māk tālāk. Amen. Amen. Bet ir jāsadzird. Ja? Ir jāsadzird, ko Dievs saka. Uh, 34, 16. Ja? Uh, meklējiet tā kunga grāmatā un lasiet. Meklējiet un lasiet. Meklēt ko? Ko meklēt? ko par specifisku situāciju saka Dieva vārds. Es tagad meklēju, meklēju, meklēju. Es meklēju, tad viss strīdās par svēto garu. Oh, es atradu raksturvietu, 15 raksturvietas par svēto garu. Uzdevums izpildīts, ja? pieskāriens atrasts, es eju mājās. Nē, kas tālāk jādara? Lasiet. Lasiet oh, es atradu. Lasiet! Kas pēc lasīšanas jādara? Ka šis vārds diena un nakti ir tavā sirdī, tavā prātā un uz tavām lūpām. Saka, ka šis vārds meditēt ebreju valodā esot murmināt. Kāpēc man kungs neiet? Tāpēc, ka tu nemurmini. Nu, nē, nu tu murmini, bet ne tā, kā vajag. <laughs> Saprotat? Ko mēs parasti murminam? Mm, akal nekas nenotiek. Mm, akal turns krit un tieši uz mani. Mm, akal zaķis ieskrēja citās lamatās, manējās ir tukšs. Mm, pur, pur, pur, pur, mur, mur, mur. Ja? Ko tu vari teikt? Tas kungs ir mans gans, tas kungs ir mans gans. Saule uzliekas arī manā dārzā. Nezinu, kur tas ir rakstīts, jā, bet kaut kā tā. Tās gans zīzils man iepriecina. Jūs jūtat? Jūs jūtat? O, es ļoti lūdzos, lai es varu nodot. Man likās, klausies, klausies. Dievs ir čakls? Kā tu to zini? Tu biji klāt, kad viņš veidoja zemes pamatus. Tu biji klāt, kad viņš izspriedz debesis. Jā, lasot, vai ne? Dievs saka tā, es gribu, nav labi rādīt uz pirkstiem uz cilvēkiem. Kur tas ir rakstīts? Ka nelietīgs cilvēks mirkšķina un rāda ar pirkstiem. Ja? Labi, Dievs grib, lai tu esi viņa līdzstrādnieks. Ah, līdzstrādniekam ir jāredz meistara plāns, jo Dievs grib ko? Celt lai nāk tavu valstību. Dievs saka, viņi ir atnākusi. Daudz kas jau ir noticis. Eņģeļi stāv bezdarbībā rindā. Būvmateriāli sagādāti, svētais gars riņķo apkārt. Un rauds saka, lai nāk, <laughs> lai nāk. Un Dievs saka, ah! Viņi ir atnākusi. Nē, tā dziesma ir brīnišķīga. Nepārprot man, nepārprot. Bet mums ir jāceļ. Un mums ir jāredz meistara plāns. Kāds mums pasakā, amen. Zini, kāds bija meistars plāns šonadēļ man? Bija interesanti. Un liekas, mums reizēm liekas, apakālipse, debesis, eņģeļa kūri. Meistara plāns šonadēļ bija, lai es trešdien piezvanu vienam cilvēkam. Tas iederējās viņa valstības plānā. Es kā kārtīgs valstības pilsonis to palaidu garām. <laughs> ka... Un viņš kā parasts, <laughs> jā, klandījās apkārt un palaid garām, ko Dievs viņiem teica. Ceturtdien tas kungs bija žēlīgs atkal pamudinājumā. Un, bet es nezināju, kas man jāsaka. Un es piezvanu ceturtdien no rīta. Un es tā saku, čau, čau. <laughs> tu man atceries, jā? jo, jo, Pauli, protams, ka tik sen jau neesam, ne, nu, nav tā. Uh, <laughs> Vai tev nav kaut kas uz sirds, kas nospiež tavu sirdi, pa ko aizlūgt? Otra pauze. Un tad sākās. Paldies, kungs, es pareizi sacirdēju. Bet, ja pat nesākās, ko tu vari zaudēt? Ko tu vari zaudēt? Viena neveikla situācija pa virsmu. Nu, mazums viņas tev ir dzīvē bijušas, laiks jau bija pierast. <laughs> ja? Man tā vienreiz arī bija. Pazvan māsai. Dieva valstības plāns. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva valstība ir par cilvēkiem. Viņi ir jūsu vidū, viņi ir jūsos, viņi ir ap jums. Amen? Jūs esat dzīvi akmeņi. Ko grib izdarīt vēlns? Nezvani, nelūdz kopā, nedraudzējies, novērsies, uzmet lūpu. Kas tas notiek? Tas viss šķidrina Dievu cementu un būvu kopā. Jūs dzirdat? A, kam ir jābūt kopā, visiem ir jāaug. O, jā, tur akmeņi saiti. Kas ir, kas ir saiti, kas mūs vieno? Svētais gars, mīlestība, žēlastība. Kā Pāvils, zin, kā parasti Pāvils bija bargs apustulis, jau tāds, nu, tāds sirsnīgais, kā jums liekas. Man liekas, ka viņš bija tāds, nu, Pēters vispār, ja? Un Pāvils saka, Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība. Mīlestība, žēlastība, sadraudzība. Viņš iesāk ar to, nevis ar tiesas dienu nāk. <laughs> Ja? Okay. Un saka, Dievs saka, pazvan tam brālim māsai. Tev ir jāsadzird tas, tev ir jāsaredz tas. Ja? Ko tu, kungs, gribi, lai es daru šodien? Dzirdi? Tāpēc, ka viņam ir kaut kas katrai dienai. Ok, fantastiska rakstvieta. Es esmu droši vien aizrunājis drusciņu. Otrā pētera. Otrā pētera. Otrā pētera. Visi, kam vārds ir Pēters, ir priecīgi. Ja? Otrā pētera. Pēter, tev ir svarīgs vārds. Cik Pēter mums ir kuldīgi. Ja? Klausies, kā šitas iejūtīgais apustulis saka. 2. pētera 1. nodaļa no 19. līdz 21. pantam. Pagaidi, man ir problēma. Ah, es esmu pirmajā, tāpēc man ir problēmas. 2. Ah, pētera, ja? 1. nodaļa 19 līdz 21. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs – Un jūs darat labi to vērā ņemdam, kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlieks jūsu sirdīs. Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojums, jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēka gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Jūs atceraties iepriekšējo reizi, kad es vicināju Bībeli jūsu priekšā un rādīju divus kristiešus. Visam ir jābūt pamatotam uz Dieva vārdu. Atcerieties kāds? Paldies. Vēl kāds? Vēl kāds? Un tad es vicinu Bībeli. Kā tu zini, man viss ir pamatots Dieva vārdā. Un otrs brālis vicina Bībeli. Akal 50% panākumu. Tāpēc, ka nav raksturvietas interpretējams patvaļīgi. Un tad tev, tev jāiet pie Dieva. Ja tev Dievs kaut ko rāda vai tu lasi, tev Dievs var uzdot jautājumu, ko tu redzi, Jeremī? Ko tu redzi? Ko tu redzi? Es tev kaut ko rādu. Ko tu redzi? Es redzu ozolu. Nē, es tev rādu mandeļkoku. Nē, es redzu ozolu. Kas tu tāds esi, lai strīdētos ar savu radītāju? Saprotat? Mums praviešu vārds ir jāņem vērā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs nav Dievs, kas redz tikai tuvumā, bet arī tālumā. Un viņš brīdina ikdienas, viņš informē ikdienas. Un klausies, klausies. Jūs esat dzirdējuši tādas liecības, ka cilvēks saka, Dievs jau man par šo lietu runāja divus vai trīs gadus atpakaļ. Jūs esat dzirdējuši? Bet es to, nu, varbūt viņš tā nekasās kā suns, kā spaniels, ja? bet es to palaidu garām. Jūs esat dzirdējuši? Jums tā ir bijis? Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir ļoti nepastāvīgs. Dzirdi? Viens no svētā gara augļiem ir kāds, kam jāizaug mūsos – pastāvība. A, kas ir nepastāvīgs? Pieskārien tavu, prrr, saņēma pieskārienu, prrr, tā kā putniņš aizlido projām. Mīļie, tā, tas ir forši, bet tas nav plāna gals. Okay? Un vēl viena tāda laba lieta, ko Pēters tur stāsta, ka viņi paši redzēja, kā kungs uh, Eļas kalnā tapa apgaismots, ka viņš stāsta, ka viņi dzirdēja balss no debesīm. Cik daudz ir dzirdējuši balss no debesīm? Nu labi, neceliet rokas, apskaudīšu, ja? Bet, bet saka, pamatojiet visus pramiešu vārdu. Dzirdi? Viņš stāsta, bija tāda lieta, Jēzus spīdēja tur, Mozes elī, balss no debesīm. Bet ņemiet vērā praviešu vārdu. Ha? Oh, Pāviešu vārds ir, ir daudz vārdu, kas nav vēl piepildījies. Nu, vairums jau tā kā ir, bet ir kas nav. Un, un skaties vēl vienu lietu. Tālāk tur arī nāk uh, otrā pētera, otrā nodaļā. Mēs iepriekšējo reizi mācījāmies par, uh, par viltus uh, kalpiem Dievu. Ja? Nu, mēs kopā. Un vienmēr ir tāda lieta, tur, kur ir patiesais, tur grib arī melīgais. Ja? Patiesais grib, lai tu ej pa labo taku, melīgais grib, lai tu ej pa kreiso taku. Bet viņš uzdodās pa labās taksi nu, vadītāju. Ja? A, kāpēc viņš grib? Pa labo taku tu aizēji uz svētību ceļu, pa kreiso taku tu aizēji pa lāsta ceļu. Ja? Un, un otrā pētera otrā nodaļa tur arī ir. Bet ir arī uzreiz tāds brīdinājums. Ne viss ir pravietis, kas spīd. <laughs> Jūs zināt tādu teicienu. Ne viss ir zelts, kas spīd. Pats sātans arī izliekās. Ja? Tāpēc ir jāiemācās tā kunga balss, lai ir. Bet ir arī bijuši un būs. Ja? Un, un, un tur, bet pavilts praviešiem nē. Un tālāk, skaties, Efeziešiem pirmā nodaļā, tēma ir, mums ir jāredz, mums ir jāredz. Skaties, ko dara viņš, zin to dziesmu, ja? Skaties, ko dara viņš, ikdienas viņš tas pats. Efesešiem 1. nodaļa 15. pants līdz 20. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un, un mīlestību uz visiem svētajiem, Efesieši, ja? es arī nebeidz pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās – aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, lai jūs redzētu, ko viņš ir izdomājis, ko viņš dara, jo Dievs negrib to apslēpt. Bet atklāja viņš pirmkārt to saviem, jo tas kungs nedara neko, pirmāk neatklājot to saviem kalpiem – praviešiem. Jūs darat labi, ņemdam vērā praviešu vārdu. Amen. Tāda ir debesu valstības kārtība. Amen. Mums ir jāņem Dieva pravietiskais kā. Ja? A, kā mēs viņu ņemsim, ja mēs nemeklēsim un nelasīsim un nemurmināsim? Ko nozīmē murmināt? Te, te un uz lūpām. Diev, saproti? Es ļoti bieži redzu, tev ir bijis tā, ka tev nepielēc lietas no Bībeles. Man šitā. Un kā, kā izbijis nepacietīgs cilvēks, nu, kungs, tu jau trīs minūtes nerunā. <laughs> tā tad šodien tev gribas man nav runāt. Pa, pa, pa, pa, pieskārienu tavu nesaņēmu, jeb saņēmu. Uh, jūs zināt, turpmašīna, nu to ja? perforatoru. Reizēm ir jāurbjas, ja? un jābūt neatlaidīgam, līdz iedegās tev gaisa iekšā. Daži to perforatoru nemaz negrib ņemt rokās. Kas ir perforators? Meklē, lasi, domā, murmina. Dzirdi? Jo Dieva valstībā ļoti daudz kas iet ar vārdu. Nevis ļoti daudz, bet viss vārds un gars. Vārds un gars. Vārds un gars. Dievs ir nomodā par ko? Par maniem redzējumiem? Mm -mm. Dievs ir nomodā par ko? Par maniem sapņiem? Mm -mm. Par taviem varbūt? Mm -mm. Dievs ir nomodā par savu vārdu. Okay, ejam tālāk. Tāpēc mums ir vajadzīgs šis gudrības un atklāsmes gars. Tālāk. Lai slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. O, oh, debesīs, tā tad pēc nāves. Viņā tas mūsu pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis – kā mums būs viņa bērniem būt caur Jēzus Kristu par slavu viņa augstajai žēlistībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Ja? Mēs jau esam svētīti. Un tālāk, uh, septītais. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas ir Pārpilnībā mūs apvelnīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savus gribas noslēpums pēc savu labā nodoma, kur tas laikām piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienot zem vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas ir zemes. Redz, kur ir meistar plāns visu apvienot zem vienas galvas, proti Kristus – gan to, kas ir debesīs, gan debesīs. Tāpēc dziesmas, kas dzied pa debesu un zem vienotību, ir tīri bībelisks. Ja? Un skaties, o, taču, skaties, tālāk tur iet tāda rakstvieta, vienkārši fantastiski. Kur man palika? Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ah, tas ir... Uh, ok, tūlīt būs, būs, būs, būs. Pēter, ej uz otro Pēteru aizem apakaļ. Otro Pēteru. Turies, turies, turies, būs labi. Tavs teikums nāk, kas tev pamodinās, kas iedos tev mīlas atklāsmi. Citam būs viens talants, citam pieci. Ja? Um, aha, reku ir. Jums ir tā bijis, ka tu esi priekšā, kaut ko saka un tev pazūd rakstviet. Mārcim tā ir bijis. Ja? Ok, ir. Otrā Pētera, pirmā nodaļa. Uh, akal lasam no trešā panta. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku Ar to viņš mums ir, jau ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Kāpēc posts ir pasaulē? Kārību dēļ, nešķīst vēmu dēļ, ja? iekārs dēļ. Tāpēc pielieciet visas pūles, pielieciet visas pūles. Tāpēc mums jau viss ir dots. Tikai vajag paņemt lāpstu un aizrakties līdz tam. Amen. Iepriekšējā rakstvietā, kur ir garīgā svētība? Mums jau Dievs ir dāvājis visādi veidi garīgu svētību debesīs. Jūs zināt, tāda dziesma debesīs sirdī manā. Zinat? Nezinu tādu dziesmu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Debesis sirdī man. Visa veida garīga svētība debesīs. Oh, oh, oh, oh, oh, debesis sirdī man. Caur ko? Caur gudrības un atklāsums karu. Nu, ja jau tur tas viss ir, kur tad tas tā ne, neizpaužās? Ticībā, ticībā. Skaties, tāpēc pielieciet visus pūles un parādiet savā ticībā tikumu. Latviski šis vārds tikums ir interesants. Bet tikumā atziņa. Klausies, <laughs> tur ir jābūt, tu vari pārbaudīt, un es tev lūdzu mudinu pārbaudīt šo rakstiet, jo es viņa, tu notic Dievam. Un tur tas vārds tikums ir angliski vairākās vietās, viņš norāda uz vārdu kā izcilību. Un šai sakarā es jums pastāstīšu vienu liecību. Kāda afrikāņu studenti pie viena dieva vīra, kurš mācīja angļu valodu viņiem tur, bet arī stāstīja par Jēzu Kristu un caur viņu atgriezās, noticēja kungam, atgriezās no grēkiem, kristījās. Un tagad fakultātē, kur profesors, līdz tam viņš viņiem bija svešu barks profesors, nu tas pats, nu vismaz viņi tā viņu uztvēra, nu tas pats profesors viņiem ir bračuks Kristu. Un tie studenti esot atnākuši pie viņa, tie afrikāņi, un teikuši, ev, profesori, vai iekavās lasa, ev, bračuka Kristu, tagad tu mūs kā sevējus ņemsi vieglāk. Nu, mums būs vieglāk pie tevis nokārtot. Kāpēc? Jo savējie taču savējos atbalsta. Amen. Un tas profesors bija pateicis, nē, es jūs tagad ņemšu vēl stingrāk. Viņš teica, ko? Tā ģimenē ne. Viņš teica, paga, paga, paga, paga, paga. Jūs pirms tam bijāt bez Kristus, tātad bez cerības. Jūs pirms tam bijāt bez svētā gara. Tā tad bez aizstāva, bez padomdevēja, bez gudrības, bez atklāsums. Tagad jums tas viss ir. Mīļie brāļi, Kristu, es sagaidu, ka jūs izcelsieties no visas grupas par divām galvastiesām pārāk. Un studenti noskumuši aizspurdz meklēt tā kunga pieskārē. Bet tā, bet jūs piekritat, ka profesoram bija taisnība? Un caur ticību pirmais tikums, kas ir jāparāda, ir izcilība. Skaties, kā tas notiek. Parasti pasaulē cilvēki pies, pies, spiež tev kaut ko darīt, noiet, nu, noiet nu, nonāc ar mani viena jūdzi, es tev piespiežu. Ja? Nu, ko normāls pasaulīgs cilvēks dara? Pur, pur, pur, pur, pur. Un, un, akungs un vēl. Ja? Purpina, kurina, murmina. A, ko garvadīts cilvēks dara? Oh, kungs, es tev pateicos, ka man ir iespēja šo romietu nostaigāt vienu jūdzi. Un kungs, jēzus Kristus, jā, svētais gars, tu man atgādini rakstviet, kas spiež jūs iet vienu jūdzi, ar to noiet divas. Vai tad tas nav pārāks? Vai tad tas neizceļās no visas lielā bara? Izcilība. Pārsteidziet. Ja? Uh, Klausieties, studenti, skolnieki. Dzirdi? Ja tu esi nācis pie ticības Jēzu Kristu, tev ir jāmācās Dievam par godu. Dzirdi? Un pilnīgi vienalga, kādu galvu tu esi piedzimis. Jēzu Kristu, tev ir jauna galva. Amen? O, oh, kungs, tas ir tik garlaicīgi. Vecai dabai netīk rakt. Dievs ir čakls. Okay? Ot, tālāk. Tā tad izcilība. Pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu. Kam ir jāpieliek pūles? Man un tev. Kam ir jāparāda tikums? Kam ir jāparāda netikums? Netikumi jau ir daudz un kārība dēļ pasaulē postā. Kam ir jāparāda tikums? Čaklums jau, kam ir jāuzlots rokas? Tev un man. Un parādiet savā ticībā tikum, tikumā atziņu. Tad, kad tu sāc ticībā darboties, tev sāk, tas, es, es to saucu, piedod par žargonu, tev sāk poņi parādīties. <laughs> Zināt, kas ir poņi? Ponija, krieviskais atvasinājums. Nē, sapratne. Ja? <laughs> Tev sāk zināšanas par svēto parādīties. Kad viņas sāk parādīties? Atcerieties, ja tu ticībā uzlok rokas, un tu saki, kungs, tu man esi teicis tā un tā. Kad viņi sāk parādīties, izrādās, ka noiet divas jūdzes nemaz nav tik traki. Un izrādās, ka otrās jūdzes beigā tev gaida trešā jūdze, <laughs> ko laba balva gaida. Ja? Romietis, otrās jūdzes beigās Romietis saka, es redzu, ka tu esi savādāks. Kas tas ir? Es biju gaidījis šo brīdi visu laiku, kamēr mēs pirmo un otro jūtam. Jēzus! Ah! Ja? Es gāju tāpēc, ka Jēzus man teica, iet ar tevi divas jūdzes. Nu vai nav varena liecība? Mosties celies un strādā un par ģimeni gādā. Okay. Tālāk, skaties. Tad, kad tev sāk parādīties zināšanas, tad tālāk es saku, un savā tās atziņā un zināšanās parādēt atturību. Kas ir atturība? Atturība dzīves norma, jā. Padomu laiku cilvēks. <laughs> Kurš zina šo teicienu? Atturība dzīves norma. <laughs> Labs teiciens. Parādēt atturību. Atturību no kā? Ka tavs sirds piesienās zemē. Ka tavs sirds piesienās šīs zemes lietām. Kad, kad tu atturies no kārībām, no kārdinājumiem. Ne visi grēks bet ir daudz laika zaga. Tev sāk parādīties atturība. Kāpēc? Tāpēc, ka tu zini, uz ko tu ej. Tāpēc, ka tu zini, ka šeit tev nav paliekams mājas. Tavs sirds un prāts nepiesienās. Jo, ja viņš piesienās, tu nevari iet uz debesīm. Nu, uh, efektīvi nevar iet. Es negribu pateikt, ka tu ne, nenonāksi debesīs, bet tu nevari efektīvi iet valstībā iekšā. Ja? Parāda atturību. Un ir ir kaut kādas lietas, mums ļoti daudz būs jāatturās no kaut kā. Dzird? Un atturībā, kad tu sāc atturēties no lietām, tev veidojās Kristus raksturs. Kāds? Pacietīgs, lēnprātīgs. Tu neesi ātrisirdīgs. Un pēc, tad, kad tu atturies, tas ir vispār, šitie panti ir kristīgās dzīves progress ļoti realistisks. Nav uzreiz ah un oh mīlestība. Tā mīlestība, ja jūs redzējāt, ir pat pēdējā. Dzirdi, mums draudzē vienam otram viss ir jāmīl. Ir jāmīl. No tā jūs pazīs, ka mīlestība būs jūsu starpā. Nu, ko tad tā mīlestība būs, ja tur to, to tikumu nav vēl parādījuši? Ja pirmo jūdzi nevar noiet, bet iedrošinājums ir. Ja? Un tālāk skaties, kad tu esi pacietīgs, <laughs> kad tu esi iemācījies pacietību, zini, ko tu iemācies? Kad ne viss notiek pēc tavu prātu. Un, kungs, es tev bīstos, tu visu kontrolē, es sāku kaut ko saprast. Un es ļoti ātrēju. Un di, tad, kad tu sāc dievbību iemācīties, bīties Dievu, brāļiem un māsām, Ā, viņi arī cīnās ar tām pašām lietām. Ā, arī viņiem gribās ēst. Ā, es tomēr esmu viens, kas cīnos. Dzirdi? Un tu sāc parādīt kaut kādu laipnību. Angliski tur ir rakstīts brotherly kindness vienā no tulkojumiem. Ja? Nu, tā kā tāda laipnība, labestība. Un tad, kad tu sāc rullēt tajā laipnībā, labestībā, tad beigās nāk kas? Mīlestība. Mīlestība ir auglis. Viņam ir jānonākās, ir jārok, ir jāpūlās, lai nonāktos rāža. Ko darīt vieglāk? Ļoti vienkārši. Vieglāk ir nerakt, vieglāk ir meklēt pieskārienu tavu. Ja? Nu, pareizi. Kam patīk vieglāk? Miesai. Man. <laughs> Nē, es tik atklāts brāl. Miesai patīk vieglāk. Skaties, skaties, skaties, skaties. Uj. Mēs esam klāt. Es zinu, ka tu zini, tu esi gudrs, bet, kā teica Ļeņins, labi, Ļeņina necitēsim. Ļeņins teica, atkārtošana zināšana māte, bet es nezinu, vai viņš tā teica. Tā saka cilvēki. Romiešiem 12. Romiešiem 12. Uf, kulminācija, kulminācija. Saka sev, oh, beidzot viņš beigs runāt. Kulminācija. Romiešiem 12. Pirmais, otrais pants. Es jums lieku pie sirds, brāļi. Māsas, kā vienmēr, ir brīvas no visiem. Ja? <laughs> Atbildība uz brāļiem un vīriem. Ja? Māsas brīvas. Ja? Es jums lieku pie sirds, brāļi un māsas. Ja? Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana, vai grieķiski loģiskā kalpošana. Un otrais, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunoties savā. Tur rakstīts, garā jābūt prātā, tāpēc ka garstīcīgam jau ir jauns un piedzimis, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. Jeremija, tu pareizi esi redzējis. Pareizi saprast Dieva gribu. Dzirdi? Pareizi saprast. Ja viņš tev rāda ozolu, tad tev jāredz ozols. Un, ja viņš rāda ozolu, kas ir jāredz man, ozols. <laughs> Mums vajadzētu redzēt vienu un to pašu. Okay. Ko nozīmē nodot? Mēs reizēm netiekam pie gara dārgumiem. Zini, kāpēc? Kur ir apslēpta visu veidu garīga svētība un debesīs, debesis sirdī, man caur svēto garu ja mēs nenododam savu ķermeni, un ja mēs nenododam savu dvēseli, kas ir sit sev krustā, a, kas ir nodot savu ķermeni? Es vairs nedzīvoju. Man miesa pieder tam kungam, un es aizliedu savu dvēseli. Tu esi savs dvēseles nodevējs. Ja? A, ko nozīmē nodot savu dvēseli? Es atsakos no savas saprašanas. Es atsakos no savām jūtām. Un pats galvenais, es atsakos no savas gribas. Kamēr tas nav, nevar aizrakties. Nu, uzplaiksnīja kaut kas, bet nevar aizrakties. Un paradoks, zin, kas notiek? Jums nav bijis tā, ka tu neesi racis, tu neesi pūlējies, bet tu saki, ak, nav izraktā, jūs sliņķi! Ir kādam tā bijis? Tu dzirdi paradoks. Cilvēks ir tāds dīvains. Jūs redziet, ka aka nav izrakta. Jūs! Jū, nāc klubā. <laughs> Kā saucās jūsu klubs? Sliņķu! <laughs> Ja? Noliec savu lāpstu un beidz bļaut. Padusēsim kopā bet bļaut nedrīkst, jo kluba miera traucē. Es nē, nē. dzirdi, tas ir paradoks. Ņem lāpst. <laughs> Strādā, nodod sevi. Nodod sevi, ne brālis, ne māsas. Nodod sevi. Kā man sev nodot? Nodot savu ķermeni, nodot savu gribu, Nodod savu pašpaļāvību, nodod savu pašgudrību, nodod savu gribēšanu. Un tad, puh, oh, rots, akā apslēptas dārgums. Amen. Kas ir tā? Uzlūkojiet Ābrahāmu, savu tēvu, to akas dzīli, no kuras, ja? Dzirdi? Halleluja! <laughs> uh, ok, es jau beidzu. Par ko šodien bija runa? Par zvirbuļiem. <laughs> Katrs saprata pēc saviem talantiem. <laughs> par redzi un izaugsmu, par meistaru plānu un par to, ka viņam ir daudz lietas priekš tevis. Ja? Dievam ir labas lietas priekš tevis, dzirdi? Dievs tevi mīl. Amen. Un skaties, skaties. Viena lieta par Jēzu Kristu vēl pastāstīšu. Jūs zināt, ka pasaulē ir divi bērni. Trīs nav. Nu, divi bērnu veidi. Tie ir Dieva bērni un, un kādi? Vēlme. Pareizi. Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis. kāds ir vēlm plāns nelaist savus bērniņus pie Jēzus. Jo, ja viņi aizies pie Jēzus, viņi kļūs par kā? Par Dieva bērniem. Vēlna lielākais plāns ir numur viens - nelaist bērniņus pie Jēzus, arī vēlna bērniņus. Un, ja gadījumā jauniešiem patīk šis vārds fail, <laughs> ja vēlns gadījumā fail izgāšās, un kā bērniņi, vēlne bērniņi nonāk, tad vēlna tālākais plāns ir, lai bērniņi neaugtu, lai bērniņi nepūlētos, lai viņi ticībā neparādītu tikumu, jeb izcilību, atziņu, pacietību, dievbību, lai viņi neaugtu. Kāpēc? Tāpēc, kad mazs bērniņš jau neko daudz nerubīja. <laughs> Labi, ka Enzelīns ir, ja? valodnieks Enzelīns. Ja? Viņš nesaprot, viņš nesaredz. Man bērni neko sen <laughs> vakar. Es par bērniem pateikšu kaut ko fantastisku lietu. Pagaidi. Es, es, es gribēju, es teicu, es par bērniem pateikšu šo piemēru. <laughs> Bija laiks, ka man bērni uzskata, kur rodās piens – Normāls laucinieks zina, ka govs pupos, vai ne? Nu, govs ķermenī. Mūsēja domā, ka piena rūpnīcā <laughs> stāv profesors, ber kaut kādu pulveru maizi, lielo katlu, un tā rodās piens. Ja? Smieklīgi <laughs> un bērnišķīgi. Un ka viņi uzzina, ka viņš rodās govē, kur kakā, kur ēd zāli un bradā pa netīriem laukiem. Šeit, es vairs nedzeršu pienu. Es saku, bērns, nomierinies. Tas, kas ir taisa pakās, tas īsti nav piens. <laughs> ja, ja tu gribi īsti pienu, tad tev ir. <laughs> Ja? Un tur vēl mušas peldi un mēsls un kūda ir laucnieki man sapratīs. Ja? Tas ir piens, ko tu iedzer un tev ir skrējamais. Nevis tu dzēri un krīties svarā, <laughs> ja? bet kad tu uzblīst un kļūst omulīgs un tevi skrējamais, tas ir piens. <laughs> Ja? <laughs> Slavu Dievu! Vēdera izēja nav izgudrojis vēlns, gods Dievam augstībā. Amen! Par visu esiet pateicīgi! Jo, ja tev vēders neizies, oi, kā tu lūksies un svīdīs, <laughs> ja? par visu esiet pateicīgi. Ok, pieliec pūles. Tā, daudz labas lietas. Uh, ja ir kāds bērniņš, kurš nav pie Jē, Jēzuma devis savu dzīvi, kurš nav pie Jēzus Kristus aizgājis, tad, dārgais bērns, nepaliec tur, kur tu esi. Jēzus ir, viņš tevi ir mīlējis, viņš tevi mīl, viņš tevi mīlēs. Bet ir viena lieta, kas mūs atdala. Kādi domā, bērni domā? Zini, ko bērns domā? A, kas man? Bērns, lai cik Jēzus tev nemīlētu, ja tu paliksi savos grēkos. Jūs zināt, kāda bērniem ir raksturīga domāšana? Kurš atcerās zilo astoni? Ja es kļūdos, droši palabo man. Zilo astonis. Kas notika ar zilo astoni? Apgāzās. Jūs ne, nesat lasījis par zilo astoni? Nu, beidzot. Zilo astornis nogāzās, un cik nosit cilvēks? Nu, nu droši. Simts nē. 18. Bija tāda lieta. Nu, beidzot, nu, nu, nu es baidos. Meklējiet to kunga grāmatā. Nogāzās zilos tornis, nosita 18 cilvēkus. Klausies, es tā, varbūt man problēma ir, ka es stāstu ar smaidu par to, ka tornis krīt virsū. Labi. Kurš zina par zilas torni? Traģisks gadījums. Nokrīt, nosita 18 cilvēki. Ko Jēzus pateica par viņiem? Dzirdi? Jēzus redzēja cilvēku sirdis. Viņš saka, nedomājiet! ka viņi bija grēcīgāki un ļaunāki nekā jūs esat. Bet, ja jūs neatgriezīsieties no saviem grēkiem, jums uzskatīs kaut kad vēlāk cits tonis. Bērniem ir domāts, raksturīga domāšana, ne mana cūka, ne mana drūva. Nu, latviešu tautas paruna, bet vietā šoreiz. Ja? Ne mana cūka, ne mana drūva, ne mani notrieca, ne, tro, ne torns uzkrita uz manīm. Es saku, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Šodien tie bija tie 18. Pēc divu mēnešu vai divu gadu es jau redzu tālumā, ja tu neatgriezīsies. Nākamais vai aiznākamais tornis ir tavējais. Dzirdi? Šeit tu redz Dieva labestību un Dieva brīdin, brīdinājumu. Ja? Jo viņš ir kungs, kas redz Un viņš ir kungs, kas redz, vai mēs esam uz taisnas takas vai uz līkas takas. A bērns domā, ne man cūka, ne man drūva. Tas tur cēsīs. Savu, ja? mm -mm. Un lai tavs izvēles dienu no dienas, jā ar pūlēm, jā ar asarām, jā ar smiekliem, jā ar raudāšanu, mainies, mainies. Atgriezies no bezdievīga domāšanas veida. Atgriezies! Ja? Prasa Dievam, ak kāds Dievs ir bezdievīgs domāšanas veids. Un viņš tev pateiks, tas ir domāšanas veids bez manis. <laughs> ja? Tas ir, kad tu paļaujies uz savu. Ja? Atgriezies. Zinat to dziesam? Tu man esi vajadzīgs, tu, tavs vārds man sirdī dzīves. Zin? Laba dziesam. Tu man esi vajadzīgs. Tu, tavs vārds man sirdī dzīves jo tā kunga mute to teica un viņa gars to paveic. Ja? Un atceries, nav uh, kunga gars, nav tikai izjūtās. Ja? Vissvarīgākais ir tavs lēmums, tavu griba. Amen? Kungs, es nezinu kā, bet es gribu iet ar tevi. Kungs, es, ne, es vēl neredzu, bet es gribu redzēt. Es gribu redzēt. Kungs, es nezinu, es nezinu vēl, kā tev gaidīt, bet es tev gaidīšu, jo tu nāc pie tiem, kas tev gaida. Man viss nesanāk, bet, kungs, es, es ticu, ka arī mani mati tev ir svarīgi. Tu dzirdi? Tavu mati svarīgi. Kungs, es visu nezinu, bet tu esi labs tēvs. Ja? Kungs, pirmā lieta, tēvs, ko man par tevi saka, ka tu Dievu tā mīlestība Jēzus Kristus žēlastība. A, kas ir Jēzus Kristus žēlastība? Es, Jēzus Kristus, nomiru par taviem grēkiem, lai tev nav jāiet pazušanā, un tu varētu pie mīlošā tēva nokļūt. Bet es nevaru izdarīt izvēli tavā vietā. Dzird? Kas tic un top kristīts, atgriezies no grēkiem, liec savu paļāvību uz kungu Jēzus Kristu. Pagremdējies, atbrīvojies no vēliem, piepildies ar svēto garu. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva. Kas? A jābūt rakstītam kam? Jūs esat mācīti. Dēli. Dēli. Dēli. Mazais, ko viņš tur vadās no? Ja? Viņam Dievs pieskarās, slavēšana ir brīnišķīga. Un... a, a, kad gars tev sāk vadīt, papūlēs tur, piezvan tam, noziedot, ja? uzrunāt. Tu sāc ko? Ticībā parādīt tikumu, tikumā atziņa, atziņā. Kas bija tālāk? Pacietība, <laughs> pacietībā izturība, izturībā dievbība, dievbībā brā, laipnība pret brāļiem māsām un tālāk mīlestība. Dievs ir ļoti realistisks. Nav tur tā, oh, viņš tur pa mākoņiem bīda planētas. Jā, bet putns arī glabā. Dzedēji? Lūksim Dievu, noslēgsim. Ja kādam šodien ir jāatgriežas no grēkiem, dari to šodien. Ja? Šodien ir labvēlīga diena, šodien ir pestīšanas diena.